foi, Xará? Parou por quê, DJ? Solta o som aí, bro. Aquele pontinho lá. Isso. Pô, e o bicho também. Dum, dum, dum. Com pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão. No baile da 17. estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão, estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão. No baile do Elipa para te dá catucada, no baile do Pantanal ela te taca com pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Aquele pontinho lá. Isso. E o bicho também. Com pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão. No baile da 17 nós te dá catucadão. No baile da Marconi nós te dá catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão. No baile do Eli pra nós te dar catucada No baile do pantalão. Vai te taca com pressão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo o bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile da Marconi nós te dá catucadão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo a bunda no chão no baile do Elipa, ela te dá catucadão. No baile do Pantanal, ela te taca com pressão. Estremece quando ela der, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela der, batendo o bundão no chão.